talimatı işaretine gidiyor. Bir vekil olan var. O da bunu Oraya koyabiliriz. Türkçemiz biraz az, az yani biz okul okumamışız. Kurban. Okula gitmemişiz. Bu da konuş. Tutmak Askere de gitmedik. Hastay, hastaydık biz. Çocuk olduk. Has, askere de gitmedik. Onun için işte konuşarak biraz Türk, Türkçe şey olduk tam bazı kelimeleri de tam yerine getirmese kusurumuza bakmayacaksınız. Şimdi bu tariki ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir Sıddık'a geçmiş. Bu tarika Nakşibendi bir tarikattir. Nakşibendi demek nakış demektir kalbinden lafzı Allah nakş etmek demektir. Nakşibendi odur. Başka şeysi yoktur. Bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu en büyük sahabelerden birisidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir Sıddık gelir. Abah Babek Siddik de o makam kazan kazandığı için Sıddık'tan kazanmış. İbadetten değil. İbadete olanlar sahabe-i kiram çok yüksek sahabeler vardır. Ondan daha fazla ibadet olanlar var. Ama onun gibi kazanmamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu ki Hazreti Ali Ebu ee, Bekir Sıddık'tan yerinden o seçmek istemişti. Allahu Teala kabul etmedi. Onu seçti. Çünkü de, Peygamber sallallahu sadık olduğun dolayısıyla onu o makam almış. İşte insan da bu tarihe Allah'a sadık olursa kazanır. Sonra bu dini İslami ahlakı hasenedir. Halim, sabır, mezlum olmak lazım. Mezlum insana bir tarihlere bir bakın da tam ilk insan baba Adem şimdiye kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar hepsi mezlum. Hepsi on, onlara zulm yapmışlar. Allahu Teala zalimlere sevmez. Mezlumlara sever. İşte bu tarihi ala daima kendini mezlum görmek, mezlum olmak, sabır olmak, halim olmak. Ya Rab, bütün şeylerde bu dini İslam'ı da niyet şarttır. Böyle kısa kısa sohbet yapıyoruz da şey olmasın. Niyet Allahu Teala şart koymuş. Mesela bu furudat kısmı namaz olsun, abdest olsun, gusül olsun, hac olsun, oruç olsun bunlar furudattır. Bu furudat insan yapmazsa Allah-u Teala ceza verir. Allah. O da niyetle olur. Niyet olmazsa hiçbir ibadet Allah-u Teala kabul etmez. Mesela abdest alırken niyet olması şarttır. Namaz kılarken la niyet şarttır. Hacca giderken niyet Allahu Teala şart koymuş. Bütün furudatlar Allah niyete bağlıdır. Bu ala da o da niyettir. İnsan niyet olması şarttır. Bir şişe basılınca Allah niyet olmak şarttır. Niyet olmazsa bütün sevaplar da öyle bütün sünnetler de öyle. Hatta da misvak insan ağzına koyarken illa misvakını söylediğini niyetini şarttır. Niyet olmazsa o sünnet yerine gelmez. O sünnet olmaz. İşte bu bütün ameller de öyle. Sonra dünya melanettir. Allahu Teala lanet getirmiş dünya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmiş. Dünya ve ma fiha mel'unun illa ma kanella diyor. İlla insan niye de derse Allah rızası için o karıştır. Davran nefs, riya, kubur, efendim, mel'anet, güne bunlar hepsi mel'undur. Allah-u Teala ne getirmiş bunları. Bunlar mel'undur. Ama Gavs-ı Mızka'da sallallahu aleyhi bu hadise şerife dayanarak sohbet yapmıştı. Diyor insan sabahleyin kalkarken, abdest alırken, yankuda elbise giyerken, orada kahvaltı yaparken, yankuda ayakkabı giyerken bir dakikanın içerisinde niyet olması şarttır. Kalbinden o der. Ya Rabbi ben gidip sizin için çalışıyorum. Ha, sizin için olmazsa çalışma. Orada razık mutlak sensin. Ben kendim rızkınca da gitmiyorum. Çalışma, çalış, çalışır çalışmam illa rızkımızı vereceksiniz. Vaat etmişsiniz. Haşa rızkın e, sözünden geri gidemezsiniz. Allah rızkımızı vereceksiniz. Ha fazla az. Ama sen bizim üzerimize vacip etmişsin ki aile efranlezine ehtinacı görmek için üzerimize vacip etmişsiniz ya Rabbi. Bu vacibatını kaldırmak için gidip çalışıyorum. Bir de aklınızdan ne gelirse bu hır sahabeler ne gelirse bunlar için gidip çalışıyorum ya Rabbi diye niyet ederse sanki o insan camiye girip secdeye girip tam akşam dönecek kadar Allahu Teala ibadet yazdırır. Allahu Teala hayır sevabı yazdır. Ama o dünyadan gidip çalışacak. O kazandığı hem dünya kazanmış oluyor hem ahiret kazanmış oluyor. İkisi de beraber olur. Ama o çalışmasını çok dikkatli olmak lazım. Helal haram karıştırmamak lazım. Bu Güneye yapmamak lazım. Güne insanın kalbine tahriş eder. Hayatını tahriş eder. Maneviyeti tahriş eder. Ha, haram da halal götürür. Bereketi yokturlar. Onun için halal, haram çok dikkatli olmak lazım. Bine günahlara kendini muhafaza etmek şarttır. Yavra insan tövbe alıyor. Bu tövbe nedir? Gayesi nedir? Gayesi poşmalıktır. Allah-u Teala çağırıyor. Ya Rabbi diyor. Ben poşman diyor. Poşmanlık demek vazgeçmektir. Bunlara vazgeçmektir. Bütün bunlara ben poşmanım diyor. İnşallah bir daha yapmayacağım söz veriyor Allahu Teala. İşte insan o sözün üzerinden durarsa, güne yapmazsa Allahu Teala bütün günahları affeder. Sonra afudur ve afu da sever hem de afuçudur, afu eder. Ama insan evlilerden kandırmış olanlar var, peygamber kandırmış olanlar var. Ama insan Allahu Teala kandıramaz. Mümkün değil. Hem zahiren biliyor, hem manen biliyor, hem bütün bütün insanların hareketlerini de biliyor. Gizlik ondan yok. Mümkün değil. Onun için çok dikkatli olmayı lazım. İnsan bilecek ki daimen Allahu Teala'nın huzurundadır. O bakıyor insan. Hem de kadına bakıyor. Bütün hareketlere bakıyor. Bunu onun için çok dikkatli olmak lazım. Sonra dünya fanidir. Dünya ebedi değil. İnsan dünyaya gelince hiçbir dakika, hiçbir saniye durmadan hareket ediyor gidiyor. Durmaz. Ölünceye kadar. Ama ölümden sonra bir hayat daha var. O hayat aynı şimdi hali hazır insan nasıl hayattadır? Kalkıp oturup gidiyor, geliyor, konuşuyor, yemek yiyor. Mesela birbirine tokat attığı zaman nasıl acıyor? Hani bu, her, bu hal var, bu hayat var. Ama o hayat bir daha ölmez. O hayat ölüm yok. O hayattan dönmek de yok. Bir daha dünyaya dönmek yok. O hayattan pişmanlık yok. Tuğbe yok, çalışmak yok. Bir daha insan çalışmaz, kazanmaz. Tuğbe almak yok, poşmanlık yok. Yani azap görür, cehenneme girer, neuzübillah. Uyan kuda cennete girer, kef yapar. Bu iki maddeden, ahiretten başka bir şey yok. O iki maddede dünyada olur. Dünyada da iki yol var. Başka yol yok. Bir yol tarikatül müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'inin yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve yoludur. Bir yolda şeytan el lanet buyuruyor. İnsan hangisi yol tercih ederse, hangisi yol isterse Allahu Teala onu nasip eder. Ama Allahu Teala söylüyor. Söylemiş. Bak bu yola gidersiniz, mukafat alacaksınız, bu yola da giderseniz büyük azap göreceksiniz. Allah-u Teala söylemiş. Hiçbir peygamber, Laura peygamberler demek elçi demektir. Elçi haberleşme demektir. Yani peygamber Allahu Teala'nın arasından, insanın arasından haberleşmedir. Onlar haber alıp bütün insanlara alan eder cinlere alan eder. İşte insan onun sözünü tutarsa, peygamberlerinin sözünü tutarsa, onun emrini tutarsa kurtarmış olur. O büyük mükafat, mükafat alır. Ama şeytana lanetin yoluna giderse, onun sözünü tutarsa büyük azablar görür. O muhakkaktır. Hiç şüphe olmadan. Mümkün değil. Hem Allahu Teala biliyor hem de Allahu Teala aydınca iki melaket insanın üzerinden memur olarak bırakıyor. Hiç gafil olmadan bir saniye bütün hareketlere yazdır. Bir kelime insanın ağzına çıkarsa yani hayırdır ya şerdir hemen yazdırır. Hayırsa hayır yazdırır, şerde şer yazdırır. Hiç gafil olmadan bir saniye. O kıyamet günü o bir kitabı hale getirip kıyamet günü insanın peşine getirir. Babam kadar Sarsalya bir sohbet etmişti. Demiş ki insan çok ahmaktır. Nasıl ahmaktır diyor. 4-5 yaşından bir çocuk insana söylerse yılan bu delike girmiş. İnsan o çocuktan inanıp elini o deline sokmaz. Yılan bana vuracak diye korkar, e, elini sokmaz. Ama diyor maalesef 124 bin peygamberler gelmiş gitmişler. O kadar evliyalar gelmiş gitmişler. O kadar ulemalar gelmiş gitmişler. Her gün camiden bağırıyor, çağırıyorlar, söylüyorlar. Haşa bunlar yanlış söylemezler. Haşa bunlar yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim yanlış gelmemiş. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın emridir. Peygamber sallallahu gelmiş. O da bütün insanlar, bütün cinler, bütün mahlukatları alan etmiş. Hiçbir insan diyemez ben Kur'an-ı Kerim'in ismi işitmemişim. Bak, diyor o peygamberlerde inanmıyor diyor. O evliyalara inanmıyor diyor. O ulemalara inanmıyor. O hocalara camiden çağıran bağırganlar diyor inanmıyor ama elini o delilikine sokar diyor. Nauzu billah şeytan ellâhına bir vurur onu doğru cehenneme gönderir. Hiç şüphe olmadan, hiç acilmeden, hiç düşünmeden. İşte çok dikkatli olmak lazım insan Kur'an-ı Kerim'inin hikmini tutarsa, Peygamber sallallahu aleyhi emrini tutarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna giderse, Peygamber sallallahu aleyhi nereye giderse insan da oraya gider. Şüphesiz. İnsan şeytan el lanetini yolunu tutarsa, şeytan el lanetini yolunu tutarsa, şeytan el lanetini nereye giderse insan oraya gider. Sonra insan onun emri tutmuş, onun yoluna gitmiş. Bu çok dikkatli olmak lazım. Laura dünya imtihanedir. İmtihane olarak Allahu Teala bize göndermiş. Laura Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'den bilemeyiz. Ama halaktul insa vel cinne illa liyabudun diyor. Ben insanlar ve cinden hulk etmemişim ki illa bana ibadet etsin diye hulk etmişim. İnsan ibadet için Allahu Teala'nın emrini tutmak için Allahu Teala bize yaratmış, getirmiş. Ya Rabbi biz daha dünyaya gelmeden, hiç dünya olmadan, dünya yokken bütün ruhaniyetler, bütün insanlar, bütün cinler, bütün hayvanatlar Allahu Teala emir etmiş. Ben kimim? diyor. Kime itaat edeceksiniz? Biz söz vermişiz. Siz bizim Rabbimizdir. Biz sizin emrinizi tutacağız diye söz vermişiz. Sonra dünya Allahu Teala kulluk etmiş. Bütün insanlara kulluk etmiş. Biz söz verdik, sözünü de sözünü tutmuyoruz. Sözünü yerine getirmiyoruz. İşte getirmezse işimiz çok yaş, çok helaket, çok uçurum, çok büyük azaplar var. Dikkatli olmak lazım. Söz tutmak lazım. Sözün üzerinde durmak lazım. Tutmezse iş olur. Misal diyorum, şimdi devletimiz, devlet mesela, bütün devletler olsun o devletinin sözünü tutmayanlar ne yapıyor devlet? Vurur, kırır, hapse koyar, ceza verir, efendim bilmiyorum neler yapar. En çok fazla şey olsa öldürür. Öldüründen sonra bir şey yapamaz. Ama insan Allahu Teala'nın eline kurtaramaz. Ölümden sonra da kurtaramaz. Hayatı da kurtaramaz hiçbir zaman insanın Allahu Teala'nın hukuklarını Ella Allahu Teala'nın emri tutmak şart koymuş. Ella emri itaat etmek lazım. Emre itaat etmezse büyük cezalar var. Dünyada Allahu Teala bir şey söylemiyor. Ceza vermez. Ahirete bırakmış. İşte bunu dikkatli olmak lazım. Ölüm ne var ne yok. Ne olacak ne yapacağız. Düşmek lazım. Dara bak insan dünya olursa bak buradan Amerikan gidiyor, buradan bilmem nereye gidiyor, buradan efendim tam 20 saat uçakla gidiyor çalışmak için dünya için. Ama buradan bir saat, iki saat, üç saat insan gidip dinini, e, yolunu takip etmek insanı zoruna gider. Gitmiyor. Bu ne olur? Bu zayıflıkından da oluyor. İnsan zayıftır. Nüsyandır. En sevdiği insanın anne ve babadır. Ana baba rahmete kavuşur, ölür, vefat ediyor. Kalkıp eline kazma alıp bir çukur açar. Ondan sonra o çukura bırakıp üzerinde taş maş koyar, üzerinde toprak atar sesini verip evvel buluyor. Ama ahmaktır, düşünmüyor. Demiyor ki o kadar baba anne seviyorduk. Bak biz oraya koyduk. Şimdi biz de oraya gireceğiz. Ama orada ne var ne yok. Ne olacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Düşünmek lazım. E, dikkatli olmak lazım. İnsan ne kadar yaşarsa yaşarsın illa oraya git, gitmek mecbur, mecburdur. Mecbur gidecek. Mümkün değil, oradan kurtaramaz. O çukurdan kurtaramazsınız. İlla oraya gidecek. Ka baba, anne, dede, dedeler nerede? Hepsi oraya gitmişler. Muhakkak biz de gireceğiz. Şüphesiz. Yani hiç kimse ehtiraz edemez. Ben ölmem diyemez. İlla olacak. Kim olsa olsun. Allah'tan başka kimse kalmaz. Baki odur. Hiç kimse dünyada kalmaz. Dünya fanidir. Dünya geçicidir. Dünya bir fayda, fayda vermez insana. Zarar verir. Ancak insan niyet ederse, ederse Allah rızası için koyarsa, Allah için kullanırsa o zaman kazanır. O zaman dünya fayda verir. O dünya ona menfaat verir. Ama sağa sola bakmadan düz giderse emin ol fenadır. Helakettir, uçurumdur. Büyük bir zarar görür. Yani e, çok dikkatli olmak lazım. İlla ne lazım? Kur'an-ı Kerim'in yolunu takip etmek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'in yolu en evdel, en takva sahibi tasavvuftur. Tasavvuf sonra onun takvasıdır. Bazı ulemalarda mesela dini meselelerden Peygamber Suresi ümmetine çok zorundan kalmamak için, çok efendim eziyet görmemek için füturlar vermiş. Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile emretmiş. اَخْتِلَافِ ümmeti rahmetun demiş. Benim ümmetimizin ihtilaf olan rahmettir demiş. Bu mezhepler işaret etmiş. İşte bunlar da onun şeysini takvadır. Hiç kimse mesela bu avliyalardan, bu sultanlardan, efendim bu mezhep olan sahibi olanlar İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbeli, İmam-ı Maliki bunlar gibi onlar da şeyhleri vardı. Hiç kimse böyle büyük olanlar da şeyh olanlar yok. Şeyh demek rehber demektir. Bir insan zahiren şeriatta çok büyük alimler var mesela. İmam Şafii çok büyük bir alim. Yani ondan alimi böyle hemen hemen yok gibi sayılır. İmam Hanbeli, İmam Maliki, İmam Hanifi bunlar da çok büyük alimler. Onlar da şeyhler var. Halbuki onların şeyhi zahiren ilmini de belki onun, onun talebesi gibi de yok. Ama ilm riber değil. Tasavvuf riberdir. İlla tasavvuf olmak şarttır. Tasavvuf olmazsa insan o yol çıkart çıkartıramaz. Daha yoldan çok hayvanlar var. Çok acı insana perçe perçe eden hayvanlar var. O hayvanlarının e, yol olmazsa e, nöbetçi olmazsa silah olmazsa o yoluna gidemez. Oradan zarar görür. İşte bu tarikat alanının şeysini silahtır, amele salihtir, bu amele salih silah sayılır. Manevi bir silahtır. Bunu takviye lazım, bunu kullanmak lazım, bu mürşide kamile teslim olmak lazım, onun sözünü tutmak lazım, onun yoluna gitmek lazım, onu itaat etmek lazım. Böyle olursa büyük faydalar görür büyük yola e, asfalt yoluna bırakır. O asfalt yolunu mümkün değildir. Yol kaybolmaz. E, bu dikkate olacaksınız. Bir rıva da vardı ben size bir rıva söyleyeyim de sonuç. Büyüklerden birisi bir rıva gördü. Ruvadan baktı ki kendine büyük bir asfaltının yolundan çamura girmiş. Tamam boğaza kadar. Kıyamet günüdür. Bütün insanlar haşre, gel, haşre gelmiş. Allahu Teala huzuruna çıkmışlar. İli kafile kafile ifadesini alıp şefaatini yapıp onu herkesi kendi kavminden, herkesi kendi aileden, herkesi kendi şeysinden kafile kafile e, u Teala'nın hüzününe gidip çıkıyor gidiyor. Baba Adem ala Nebiyyine Aleyhisselatü Vesselam başlıyor. Diyor o geldi, çağırdık, bağırdık, rıca etti, zar zar etti, figan ettik, hiç bize bakmadı geçti. İdi başlamış peygamberlere gelmiş. Tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çağırdı, bağırdı, rica etti. Hiç bize bakmadılar gittiler. Sahabeler de geldi, geldi gittiler. Evliyalar da geldi gittiler. Bağırdım, çağırdım. Hiç kimse bana bakmadı. Hey vah dedim vallahi ben gittim. Ebedül ebed burada kaldım. Daha umudumuz geçti. Bir baktım ki bir sofi geldi. Sofi kıyafetinden elini sırtına bela vurmuş. O asfalttan yavaş yavaş geliyor. Ümidimiz de kesti. Daha çağırma, çağırma daha halimiz de kalmadı. Çağırma, çağırsam mı, çağırmasam mı, nasıl olacak diye tereddüdüme düştüm. O da tam karşımıza geldi. Çağırmadan dedi ben size kurtarayım mı? bir ses geldi ondan. Şok geçtim. Bundan daha istem var mı? Daha istemimiz yoktur ki. Hemen dedi elini uzattı. O çamurdan beni kurtardı. Asfaltın üzerinde bıraktı. Hadi gidelim demiş. Biz kaç ayaktan gittik. Bir düşünde bize geldi. Dedi ya bir sorayım kimdi beni kurtardı? O kadar peygamberler, o kadar ulyalar, o kadar sahabeler geldiler, gittiler bize kurtarmadı, o bana kurtar. Şimdi ben bir sorayım. Kur'an dedi sen kimsin? Birden bana döndü, ben Şahin Akşuben. Böyle söyleyince tekrar ben şok geçtim. Kaç ayakta daha gittik, biz daha düşünde bana geldi dedi ya Şahin Akşibend Aleyhisselam Aleyh dünyada çok ismi vardı. Çok büyüktü. O kadar sofileri vardı, o kadar salikleri vardı, o kadar kulafaları vardı. Onlar hepsi bıraktı, tek başına nereye gidiyoruz? Ben bir soru. Kurban dedim, dünyadan Şahin Nakşibend ismi çok büyüktü. Çok sufileri vardı. Çok da salıkları vardı. Çok da hulafaları vardı. Onlara bıraktı nereye gidiyorsunuz? diye sordum. Hemen dedi elini e, e kolunun altına koydu bir kutu çıkarttırdı. Dedi bu kutu açtı çok ince ince sinekler, sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı bu, koya, bu kutuya koydu. Ben istedim ki haşr, neşir, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Oraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avraklarını düzeltirdik. Onu götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin. Haşir görmesin, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna gidip utanmasın. Böyle niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çalışalım o kutuya geliriz. Allah Allah! İnşallah da ümidimiz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadaklarını, sofilerini oraya koyup o niyet etmişiz. Ee, ama sofiler de dikkatli olsun, çalışsın. Çalışanlar mesela bir çocuk ağır mese, bağır mese, çağır annesine süt vermez. Çalışmak lazım, bağırmak lazım. E, böyle olursa annesi süt verir dikkatli ol olmak lazım. Çalışmanız gerekir. Çalışmazsa emin olunmaz. İlla çalışanları Allahu Teala bilir. Evet. Çalışalım. Allahu Teala inşallah sadeler bize e, yüzünü bırakıp duamızı kabul edip sözümüz, şefaatimiz kabul edip o kutuya koyma. Biz onu da inşallah dua ediyoruz. Siz de bize dua edin. Niyetimiz de Allah rızası için olsun. Dünya istemiyoruz. Dünya melanettir. Allahu Teala lanet getirmiş buna. bunu istiyoruz ki Allahu Teala o yola, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna, Ebu Bekir Sıddık'ın yolundan Peygamber sallallahu aleyhi çıkalım. Beyaz yüzle çıkalım, siyah yüzle çıkmadı. İstiyorsa inşallah Allahu Teala bize yardım eder. Allahu Teala bu tarifi hala en avdal, en güzel, en asfalt, büyük asfaltler bize nasip etsin. Peygamber sallallahu yoluna ayrılmaz. Sadatların yoluna ayrılmaz. Hepsi beraber olsun. Birlik, beraberlik olsun. Biz de dua ederiz. Allah yardımcınız olsun. Haydi.